Və hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Bədə əl-İslamu qaribən və səyəudu qaribən kəmə bədə. İslam deyir, qərib olaraq başlayıb. İslam qərib olaraq başlayıb və qərib olaraq da qayıdacaqdır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ilk dəvətçi olaraq ortaya çıxanda ona qəribə baxırlar. Yəni, bu hardan çıxdı? Bu nə danışır? Hamı ona qərib baxırdı. Necə ki, İslam deyir, qərib olaraq başladığı kimi və qərib olaraq da qayıdacaqdır. Və sonra buyurur ki, fətubə lil qurabə və xoş halını o qəriblərin. Dubə mənalarından da biri də odur ki, cənnətdə bir ağacdır. Dubə cənnətdə bir ağacdır. Onun məsafəsini bir atlı 100 ilə qət edəcəkdir. 100 ilə qət edəcəkdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu onları elə bir ki, cənnətlə cənnətdə olacaq bir ağacla müjdələyir və sonra deyilir ki, qəriblər kimlərdir? Qəriblər kimlərdir? Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Əlləzina yuslihuna idə fəsədən nəs. Bir qəriblər insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Qəriblər kimlərdir? Bir rəvayətdə gəlir ki, insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Başqa bir rəvayətdə isə yuslihuna mə əfsədən nəs. İnsanların körladığını islah edənlər, düzəldənlərdir. Bir rəvayətdə insanlar pozulduğu zaman islah edənlər, başqa rəvayətdə isə insanların körladığını, xarabladığını düzəldənlərdir. Yəni bu da nəyi bildirir? Həqiqətən, yəni e, təkcə salih olmağın yox, salih olmaqla yanaşı islah etməyin mühümlüyünü bildirir. Və həqiqətən insanlar da salih olmaqla yanaşı islah etməyə çalışarsa, Yəni e, onun sayəsində Allah Taala Allah Taala başqalarından da bəlanı bəlanı qaldırar. Bəzən də olur sadəcə insan salih olması ilə, amma əsas da islah etməsi ilə olur. Necə ki, buna dəlil olaraq Cabir ibn Abdullah ə, e, radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni ayaq üstə duraraq xütbə edirdi. Şam tərəfdən bir karvan gəlir. Şam tərəfdən bir karvan gəlir və insanlar, yəni ona tərəf gedirlər, karvana tərəf və Peyğəmbər s.ə.vələ bərabər 12 nəfər qalır. Yəni, yəni çoxu karvanı görüb karvan, karvana tərəf gedirlər. Yəni, ticarət malı olduğuna görə. Fənəzələt əyəti suratül cümə və cümmə surəsində keçən ayə nazil olur.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 De ki, onlara Allah qatında olan e, əyləncədən də və ticarətdən də daha xeyirlidir və Allah Teala ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Səhih hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər 12 nəfər qalır. 12 nəfərdən də biri Abu Bəkir, o birisi isə Ömər radiyallahu anhümə idi. E, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Vallazi nəfsi biyədi" Nəfsim əlimdə olana and olsun ki, "Ləv tətəbə'tum hattə la yabqa minkum ahadun lasala aleykumul vadi nara." Nəfsim əlində olana and olsun. Əgər sizin hamınız getsəydiniz, bir-birinizin ardınca hamınız, heç, heç kəs qalmasaydı, onda deyir, bu vadi sizin üzərinizə deyir, od yağdırardı. Yəni, onların həlak olmamasına səbəb kim oldu? Bu az dəstə, 12 nəfər. Yəni, Allah Teala bu azlığın səbəbi ilə əzabı başqalarından e, çevirdi. Və həmçinin bu mənaya dəlat edir başqa bir hədis. Əbu Musa Əş'ar radiyallahu anh gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Və ashabi əmənətun li ümməti. Mənim sahabələrim yəni ümmətim üçün e, bir növ yəni qorunma, qorunmağın əvəzini verir. Yəni e, nə qədər sahabelər var, ümmətim qorunacaqdır. Fə idə zəhəbə əshabi ətə ümməti mə yuadun. Sahabelər getdikdən sonra ümmətimin başına o vəd olunan şeylər, yəni fitnələrin ortaya çıxması, fəsadlar baş verəcəkdir. Yəni elə bil ki, sahabelər ümmətdə yəni qorunmağı, ümmətin qorunmağını yəni əvəz edirdilər. Və həmçində onların timsalında da hər bir dövrdə, hər bir zamanda, hər bir məkanda da salihlərdir. Yəni Allah Teala onların səbəbi ilə yəni ümməti həlakdan qoruyur. Amma salihlərin də sayı az olarsa, fasiqlər çoxalarsa, xəbis çoxalarsa, onda əzabdir, hamını bürüyəcəkdir. Əzab hamını bürüyəcəkdir. Allah qorusun. Çünki Allah Teala buyurur: "Vattaqu fitnatan La tusibennellezine zalemu minkum khassa. Yəni siz deyir, elə bir fitnədən, müsibətdən həzər edin ki, o təkcə sizdən zülm edənlərə toxunmayacaqdır. O gəldiyi zaman hamını bürüyəcəkdir. Və ona görə ə, e, yəni bildikdən sonra və insan artıq bu ləzzəti, sevinci duyduqdan sonra çalışmalıdır. Harada olsa bunu bölüşsün e, və insanların islah olmasına çalışsın və islah da yalnız tövhidlə və şirkin aradan qalxması ilə olur. Deməli, nə qədər ki, yəni şirk var, yəni e, tövhiddə problem var, deməli, o ən böyük fəsad sayılır. Nə qədər belə başqa şeylər düzəlsə də, ən böyük fəsad nə deməkdir? Tövhidin aradan qalxmasıdır və şirkin yayılmasıdır.